Утламыш, таван кетес, тыван ял. Шак пәчік чываш яле тухтара пайдах нужа май Нумай-нумай тарықтарса чүн видерчі. Шабақта бұл каныш сырқаш сенчеде азынчен туха білмері, шуғышлы сенчеде маныш мәрі. Тухтар тыван неші вғарны жемін, инжетрен аспек тунсықланы тавралыға пықса мәрі, Шекленне кымылы, бәші ризер хебірдері. Кадара варман йырымы кывагарать. Ун хүттібе сабаланчык ялзен бұрнашны. Шәне ыр ұтламыш утламыш заларадь, Ешіл хамышпа кышылланны күлесем, тімсем, селіме тұпри. Хавасланны кымылне кетмен шырден куляну табырать. Шекленне чыри салхуллын лыпланать. Кам білей тада мен күрасса, Камбишсе пәлне пур, әмірхи э нуша пусымне. Таван утламыш тухтара әлекі э майлах еш әлішелік э тахынны бе күрінасын туйыннычы. Анчақ темшін апламар. Чуна темін сибедет. Ебішсем сайралны. Әлік шақ бахатра ұшқын-ұшқынын ябын сабешне курак чавгасем де халі сас памашы. Ялта Хап хазырда хюмесір пюрсем әліхінчен ебарах. Сайратса, есабаласа акныбек шыда-шыда тухнă. Тень аплада марбуль, әмірхи картинсенчен çуралныран тікне ирцеяны çамрăк авдансембек курăнаçы пульбсем. Туригас енне хабарас шырде бір шуры çурт палырать. Чул çурт. Шеркей çурчы çавы иккен ха. Еплечи бер, кадаранда куш илмесір бақсадырын. Мандарын шеркей дейінде она, Аштан гына хыват шидерне, шавынбе капыр шурт хабарсалардма. Шеркей тақшандан бақ ялды кандюксене пүштая чыжав. Телекпе сарылман икен унын әметри хавалі. Хал десеняк был тухтар паллашында бөлме. Куша-кушын тел бұлсан мінлерек калашыжи. Тұқтара хиреш игешін бұрад. Пәрі Пәгірілсе кіне шинчи сарлага саплык пек баларад, Бұрым туяба, халтан кайнын сулын каласа удад. Юнашар пырагане шамры кача. Тинех, ышталла тухны бізем, нужи білет. Тухтар аслыне палласа илчі, шингаликен. Тепри вуник вун вишулхе ача, тагамачи, тухтар она пілеймерін. Бұл да ури кывагарчынын небек аяқрана хеп херлі курынать. Хирешкелеген шинсем шивхарны мазыр баскамазыр уташы, бе сымақлашы. Тұқтар қавыртырақ яра-яра бұсыры. Эзішке шын кілдеде мінлі сывлықсем. Савыл сухаллы мәскен жин, тухтарын сарлага алдыне хаюсыр чымырдары. Ку тұқтар мари тупада Осукана кайтыр, ку шухалчы, шухалчы теттімір таврынтын иккенха пирен телее. Таврынтымағы. Шуранахим. Шыхалеші дичен ларса келдім, ябаласы неде унда хывардымға. Келелі шуран удасым келчі. Пызықланны есі, сарылны, чибер тумланны тухтара, хаваслан бұхрешінгіл, паттырланны шке чынақ, шиінче қпаллама да жүк. Пурынат бір хуллен жеш, каша хиріш таптарадыр. Хе-хе, тапрадат бір дед, мен тапратны унда. Шапла аран яраланат бір, шингел урине хускат каласа ачашинелле пықры, ку Михалха ишшукшелле, тедеші варжыран таврнаймаре. Куэнде шуттен жере хардала қындырса юлчы, хам падамра пурынат хал. Ишшук дедне, таврнаймари? таврнай маре, хыбаре щитре, бильне хыбаре. Йывырда при çмыл пултарах, пырдат турда деди, ташта шуйтанша декенче, и табаным, тенчере ят сыртапра май. енумай, пирен телей теле сыртапри, бахатсырах бізен шутне тадах үстерме пулышре Шел шинна, сывлышне тарын шавырчы тухтар, лайық шинчы, пить ушы кымыллычы, тюре шинчы. «Мен калама, кашни туйра мын керү пул малдискерчче те Исмайлы таврынчы, элендейде таврынчы. Элендей ходана да илнечеи. Илнечче, баржыра платник семде кирледеди, шавынба илнечче буласына. А түлкіш биш уйықранақ таврынчы. Бишем күн шапла курсаттым да, маншур сене шитсе булмаре тесе үпкелешсе калашре. Үпкелешсе деден, кулгаласа илче тұқтар. Үпкелешсе, шинны бұлшавын ешке ништа да Ларза Ларзаканар хайпин, кышткына, акунда тип улым бұр. Тухтар алдынжы худашне шыре хучы, улымне сарса меллері. Үшта кайма тұқырыр тедір хайезір. Шингел албешін аса аплантыренсе, улым жіне васкамазыр кукленчі. Унын ешім мизем хал-хал салан аспек шадырдадырыш ваданныбе вăл тухтара кучран пăхмасăр сăмахлама Шыхалек аят каятпăр ара, пужанам пурунда манăн, пăри çуртартăм пардак пырдак пулыш сатыма пульччĕ. Кәрберен пăтă пулать, пăтăпа хырым тулать, хăйне кура шүтлеме де пăхрĕ шинкел. Тухтар ăна шиинчех ăнланса илчче. Иран кайын, шинкелде Паян пурберех каша юладыр. Сана курнипех куç тульчче тухтар, пиреншінна калашса пусарни теміне тұрачке. Тавда буш ұрзыма Ну, каласа бар хабардырақ. бұрына шығы кыжал ұтламышсем. Мінлерех деден? Пілесі келеде пин. Эх, шаллам, бұрынат біршке, бұрынат бір. Шер хурана ярат бірда, кагай шыржи, кагай ех шав десе, яшкана кашса Ха-ха-ха, Шывар зарса кулсаячы шингіл. Тухтар кулмаре. Кула де ытла балшардах сикнебек пульчы. Бара шавындах кесинчен кыштах лючергенне хутук она шингеле тасре. Ме шингелде де, сана кыштах та булин кербет уянмалық бұлдар. Э, укшаи укша барашын имана, шук таваным укшан илмес деп, Укшан илсен ына укшанах тавырас пулать. А түлкеш е тата мен шапла садырасы пулдыр. Кышт ураланзан тавырза барынха. Апла десен, шингел хаюсыр тытре тухтарбаны укшана. Она аллинче тингерзе май күші епенче. Шуды бері тумламзем пірін хыщынде при васкамазыр шусаанчыште, тесі қайны сахманын жән тыдын шыржа бәшшенех тадылғаласа шыранза шухальчыш. Абдабуш тухтар, тері бұл пенчеш. Паян шак Михал пәрте пренчі хыпса курманчыха. Шин нуши пичет марпулинде таштан курмашкын күші дерден булать. Ху мінде бұлін шине чей бара. Эбі ман біргі мен калаша сибур, Э паян жимен, энер жимен, Вижімгун чапла шырылмеш жиремде, балда бұрин ожабы маре көрінат, шиесімде келмеспек хұшаран, чын қаладып. А тулькыш шиес килсен бара, ништа кайса кемешук. Пурбек анама усалуга шурмалла актардым, мен пухынны унда. Улмана юлса юлсалардырым, халде бұлін чечекне тыкман, те кыштах бұлен тезе, икіленсе, әмітленеттім де, пірік ернерен чакаласа пықмалла булат бұл. Начар, шингілдеде бит начар. Ман шерке еснав чул жұртларны нихак. Эс шерке шеркее есна деді Элендей бе иксімір она сысна дедбір. Пілесі векілсен, унын хал Ярослав шерменче кирпіч сабычы бұр. такы жал эбі хамда иге уйықтырмаш тұрмаш сабықрым. Тавар туянмалық ұқшабекі десе мари, малданхи ұйықшын шеркей бире шинбегек түлеріға. Тебір ұйықшын, пір бұс барин. Тыры вырма тұқсан да оның тамлан үхребінже чагаланмалла имеш. Хамыр денішін зембе калашса пықрымырда, ұрық ішлеме келішмерімір, тұқса қайрымыр. Икіміш ұйықшын ұқшіне шаплақ бамары. Ұқшимене, бамасан, пушна бұлдыр дерімір. Халяв ташта күрші ялсене пырмаях шын шүредеттетха, хамырдиши айванзем тадақ тупына сашанат бұл. А тулі кіш тупын маст, тупсан күшімран сурмана. Апла икен, шуғыша қайсатычы тұқтар. Күр хайысына, керепіч савачы де лартны, таштан укша дерет курначав. Хэй, аплата укшалы бұлмасан, еплевыл, пірне те теприне лардать, Пухынать был, шыллым, пухынать. Сан жұртна патне хойпатне кушарчы, пілетне шавна, Сан Санунда ширім пыт чухлех ыраш пулны дед, шаплайы, ну ыраш кына дамарынде, кірбе тавражы де пулны паллах. Ун чухлех шукчы бүлде, кыштах пурчы жау пулмазыр. Шавна калатып, андив, сахалтарақ пулдар, шабақта санын пурлуху вет, Эставрнаса кетсе, сыхла запахма илне детне она, кетсех тұр, шөкірзімсі кассабарин. Тепір десен, мен қаласы бұр. Шерке енжіге мен бет ұлныне сана елендей қыду бама бұлдарад. Бұл пілетіп дед. Елендей қыда мінлі бұрын айттады. Бұл шке сана қалам түйрешін, а туликіш шөкір тавардан тадылмаст. Хойен бұрнышне бұл комагаба ондар саячы. Комага дедне? апла. Білешін бұлчы тұқтар. Ишаллам, мәнле бұлдыр, унбек оста комагашы хал, таврибеде жүк. Шавынбек ішпе малдан хатланмас шешке выл, е бастываса. бірен біренжі, сағыр комага посырым дед, тұқырмышне хам ділін дұрым дед. Элендей ман кымагана да ішсе антарнычы, қайран хоек тусапачы, халі савынса худадып. Тетем сірім тухмаст, шыршы маршы хали Ваты кукуша ялда камда пулин пырса елінін, пулдара телендей. Чында пулдара дяпла бұлзан, Сымақ та жүк пулдарать. Сана калам шеркей пычыде батне. Тыры пыштарса кертне бұхытшы хауын жүх. Элендей килне таврынны кыначы. Кәчедет бізен батне шеркей. Шықыл-шықыл сымақ пышлары дед. Сымақ шіне юмах, юмахи дечынах. Шәне шүртра кымаға кирлі пәр кына кынадамар иккен. Аякри шынсене чәндерзен кесле ытларах шүхелет, Куенде таван демелле, ыттысене тусапаныне тедеш валли укшазыр тумашкында килишмеллебек. Шына бышларынам, тесі ыйтрымдет элендей. Ара энде хал шынмасып та, хелшитсен сиве булачав, тесе тавырчы шеркей. Сиве булсан, шербигенечен, бұл ұжытма бұлдары, Кесішеш каларым дед элендей, шеркей урыхран чәлге ұшмазырақ віштерчі дед. Ак тамаша. Эп каладып элендейе, каллех сымахне тысрешінкіл. Тузаба малла чендегі магине, асын малықта болын деп. Тедім шыдастілі, пір-бір малла хумаллатчы дедеп. Ара хутмасырин кымаги шығырзадыдыр. Шапла дерім жау, келішмен екен аплада. Унба, шихлана не имеш. Илендей хода ыстывать. Кашни илтнезмах тухтаршын шәне хыпарбек. Шингел утламы шинчен каласа да имест. Ял халы хіннуши де, савынышы де, әжі де, шухышы де, вәшім салат. катари варман хышне пыданма васкаган хевелде пызыкланса хирелчі, кашив харат. Сарыхны Эрешмен карди кемел юба еверлі эрешленсе курунать. Хушыран сулғын шил вашархаса ирдет. Шинкел тем иккеленеспек пардақ шуғышласадычы ларны жерден шекленчі. Кай марша марша, переход теревал был шаврынса. Тюррибе каласан, тухтаршылым, пушана патне каймас пырха ебер. Пире ништа да шуба күпчесе пишне ожы игерчекет хелі хыреме аслы, шавна тарандас щуки пире халех пажырхандарать. Кунзем тутарах шүхне әлі, күрші ялсене шиткелесе, кантык шаккари тесе шуғыштытнычы, шингел худашне түрдеткелембек туре. Ну тухтар шан кыштах бай илсен, хам мат татмашкын манас жықран шанчықран тухасы амар. Ун бірге мәнле сымақ аллы бес үлчі тухтар эпин килеллех хапре прехуд. Шингелбе пәчік Михал тухтара мән элендейзем патне шидиех осад саячыш. Ака тухтар пілекен шивых шурт, палланы хапха да хуралды. Тухтар бабірле келнешінзем хойсен шулебе пырынса утрыш. Ем ешел урам, тăккаланнă улым пәрчи те курынмасть. Кил картинчен тахыш бăхытра усăк чупса Вăл тăсма касым сине шеклесе енчен-енне пăхкаларе чарын Тухтар патне çывхарчы шыршлагаларе ундан найгыжа-найгыжа ун шинелле сиге пышларе. Чулай, палларынам, чулай, ман-ман икенха, ман-ман. Йиды ундавра хывырт-хывырт сиксе çаврынчы, çулланчы, йынышре, пышне шрелле пексе, мыйне тыса, вăльтте-вальтте сиккелесе чупрре, тадақ тухтар батне пырса малди урисемпе урдынчы, Тухтар она ачашласа илчче. Унченде пулмаре кешене алы кушелчче. Шүхе кавак кепеті ғынны пи чиперхер алугымне тухредачы. Тухтар она курчеде шардақ сикре. Селиме курынны пегех туйынчы она. Шапла персамант малалла иртме хаймасыр хытны бек пықсатычы хойне Тимрук чемберде мен каланыне де малалла баштах ярза пусілі. Тухтар деде, савынышлын кышкырза яжы хер тухтар батнелле ыткынса, тавырында нам, тухтар деде. Таврындым чегеш, тавырындым, чундан хавасланчы тухтарда. Хере сывлық сунса аллыне ошын чымырдары. Епле чиберленсе кайнес, урық шерле бұлзан, кам сана паллайман да пулыдым. Эй, мен чиберри унда ак эс езен, адя киле, киле керер. Чегеш ына албешен сәдірсех, кешін алықран турца кіртірі. Ашы де кардишін чехикен, ши шиінчех палласы илчі камылдан кулгаларе. Ха, тухтар! Тархуша чарынса пықсады ши Шитрене, кетсе супрымыр, Еплерек үссе есі, сарылны тупада, юман бәд, санайы, хураты был хускадас жүк, Элендей она аржынла ыдаласа чупторе, хойтемшен күшне шылкаласа илче. Санпи жыхайын әліхінжен питех улшын манбек, күштақ тулны бұлсан гына, түрремін был күшран, ну тұқтар, тинех келден. Савындардын, кунда шабах есі кирлечі, бағатыра пить вахатра. Кетмен хирешү. Тухтар таврынны бар тебір кунах утламыш азарылчы. Элендейсен алыге ярагун хубын маре. Пәрі ба хулара пұрынса ба чүнне кандарса калашасшын икен. Тепри тенже хыбар не білесшін, тухтара курашын тунзықласа шитнебе бұрад. Шыртан имеже тебір күнкенех, бе тухтара хойсем патне илсе қайса хына туре. Унта бізем седел хушшине каш керзелар чеште шүр жер қалашырыш. калашреш. Пәтмен сымахе ыты баллиде юлче. Капқай миши элендейсем батне иге хутта килсе кайры. Иккешінче де тухтара курмамай келмері. Тебір күнхіне барабыл шудылны шудылман пырза тухтара бе арымне хойсембатне батне чынсе қайры авдан пусреш пізем, пыдылардыреш, чейеш Кайран әліндейбе тұқтары шахале кайса чымадан семілсе келчеш. Тухтар нумай тупраба тавырны парнебек парнебе куччене шилсе келне. Чегеше был, кебешелетмелли каваксаттин тұрыхе, хрансус явлык, мұжыр, ялдыр-ялдыр пушмак, мәлге бұлятса тұраганныне күшкіз кешінжі пеккіне пачы. Чекеш ына ватана-ватана тахынса бахре, хойне тембе килешече булинде, кужуменче мухтаса калашма хыяймаре. Пит чибер вара, ку пушмака тахынас болсан, тандышсем мен калеши, тесешеш ватанны бек бұлжы. Пушмакне шеледесе де, мен чекеш ури үгерчикне илне дейіншав, касна лартны бек шып. ан ватан! тері она ашы шук derechigеш. күнбек шаплы ябалана шимекрен шимегешеш тұғынма ұсырамалла тере. Несихва акышы валли кепелік пузма, пазар чылхи, тада хелісі бінче шықса жүремелі хап-хапек сарлаға шемже шымдудыр. Элендей валли сұран ады, пуставшыла бар, хампик валли сұран ады. Тухтары пурин валли де ятлы барне илсегілне. Элендей шүртне уяві келсекіне бек туйынчы. Сан валли хота ытты еші парне деп бұрға, тере туқтар. Мінле бұл урықла еші дада. Тұқтар тебір чымадан не өшірі. Унда унын тулы ех кенеге икен. Мін дума бізем. Кирлі бұлашы, шавын чухлеги, тада ытларақ та да бұсмаст. Кыштақ бұлаттым, біреннечі, начар, хальманна да бұл. Хам буласа барып, кирлех пулсан сана да оста булама деп. Элендей теленчі. Ара ес, бірендем хыда, бірендем. Хулара мана шивых юлдашсем булама да, ширма да вірендреш. Палюги, ыштавыл хал. Палюк теде сыннебе жав. Хайвал мускавра хал. Вғытран вғыда ширу ярса тұратшы біріннесене. Пәдембек ала сапарып қасана дебір чух. Юрі, ташта піркінеге бұлма кирлетші, Миша парза хварнычы, э, капкай миши, сендре шинчеши, элендей енчен енне бұққаларе. Эсте біренне териш хамана. Э, тине хышта унда. Кымага тума, осталан шитне деріш. Кымага? Ха-ха-ха. Хава аслан кулсаячы элендей. Шаплах каларыши. Шин келдеде каларе. Э, шин келдеден. Шинны мен каласы бур чухан, аншақ терес шин чын чынжин, кымага деден, віренен ачам, нушабырса шыкілчет. Несихва сынарыбе әліхінчен кыш тулны, шавна була чиберленнебек, бек курынать. Вăл яшка антарса сӹделщине лартре. Яшка посы часах чүрече кленчине тарлатрре. Чегеш чүрече шалны хушыра Тимру килнине асырхаре. Кундаи ыйтрре элентей, Аплавыл тухтар сана ччыннме келет. Каймасан да бұлдаран. Чәнне жіре каймасан аванмар. Юре хистезех чензен хывыртрах ларса батланы бірда кайса келін Ашы санбатен бірге калажасшын имеш. Эзир, шем енне элендей, Тимрук умінче ытлах чәлхе ұшасшын ансы көнер. Тимрук херледе туллы битлі. Тухтар таврындыран бада бізсем патне пырса курмас тесе күренерек калачать. Хойде килме вăхыт үгереймест, шавыншын үйгінші де бұданшы де. Тухтара хойсем патне шитсе кыштах ма чынет. Ченесе вара пір тухтара шешмар, тедішпе ингішне де чынет. Тимругын варах кедес эмече щуук тывас үшрен пушанса халех пымашкын баскадать. Эбир пыраймас пар тимрук, тере элендей. Шил тухряв, армана каймалла. Хальдыры бір, шапла онсыртран тупны салдавы вырын лах пуласын туйынче элендейе. Унтан вал тухтар еннелле пықса илчі. Кайза гилес, пічен. Юре, тимрук, килешрі тухтар. Ак кыштах ларза, абатланы барда, сирин бада кайы Тухтар деде, кунда жизе аншырманха, каяр. Энде Тедесем де бұны болсан темпе кекші де, арманне она ыранда қайма бұлад, тере Тимрук. Пыраймас пыржау. Незихва сиделші тирбейлеме басқары болсан да, тұқтарба Тимрук урх ебансады марыш, тұқса ғайрыш. Мише худ хутламанши тухтар шак аслы урама. Онын ачалық бұғычы, яш чухнехи кунезем шагында пурынса сисінмезір иртне. Кунда куш килмен кетесте пыдан пыданса юлман бұл. Ура пусман вырын юлман бұл. Шабақ тавал, хой пушын шене ер хваспек хебірдесе шекленне камалба удать. Шулын ик янебе ешел курык пусны. Керхи сулхана була валтада ытларах ешернен курынать. Хиреш пулагансем тухтара ыры камалдан сывлық сунса ирдеше бұлғый тепесене сума суса саламлать. Шак урамра да шурсем темшін сайралны бек, кивелсе хуралны бек. Хапхасем тайылны, пусырынны хүмесем үбінне, унда ұшы, кунта шыдық, сирсе сирілмей юхыныш чуна әлехінчен ытларақ пашырхандарад. Шу куненче шынса эндергесе шартланды бек курынакан шурсем хушинче шеркейін иге хутлы чул шурже юмахри керменбек сарылсаларад. Она хулари пюртсе майлы тударны. Урам енне шавра балкон тухать, она тимір решеткебе чендірлесе тыттарны, балконын карлыкне хурама турачысем піргесе Балкон Балконпа юнашарды машар чүречене, бесене иккемеш хутра да тимір кепе карны. Бары хурах кіресрен шанчықлы. Тимру калать унда ашы хой пір бічен дед. Чүрежесем үттішірде шығырақ, бізене тілін баллын, шуры карым зембе де сәлгі зембе каргаланы. Пүрт пызы кеккен, шалдамеше білім, тұқтар. Пиллігішне күна әшекіртнеха, үттізенче комака да хывыра шеш пулсан, каплада шидет, хамыр гына маржав, ендюктеде бехере ран таврынчеш, бізем хамыр падымрах хелгашашы. Камсем тада бізем. Кирбет шапны жырде зем. Темжін пидех шекленмесір каласа хучы Тимрук. Кыжал хишул кирпіш саваденше эшсем оныш сақпыманшын калашма бұданжы булас Балкон айынче пызықта жүллі алық бұр. Алакан пăхăр хăлăпе куçа еспек йăлкăшать. Сырланы пусмисем шинче мелге вылять. Тухтар малтан кече, унхыщн Тимрук васкамасыр утре. Пусма тăрăх візем иккеммеш хутахы барчыш. Хулари пеке хикен кунда, харе тухтар. Карлы кесене те чӹндрлле тимирпе тыттарса пӹтернне. Пӹдемпе туса çитерсен йӹргелле пулать пуль кесеттеммерр. Келухуши тухтара пызык пӱлеме кірес алық паденче кәтсейлчі. Сана курасшын ел тунсықласа шиттірім, дезе аны тітребіл. Тухтар она сывлық сунчы, хойшак шурда курса тілініне пыдармаре. Хебердені келхуши она хулинчен жабыца малалла ирттерже, Хошпер пүлімсене кере-кере кыдартыры. Шалди пәр пүлімін не де, аялдан да тимір урлыпа сылыпланы пызык тимір шырапа илнне. Кунда хам пурынаган пюлем ыннандаржы она шеркей, ыттизем кергелесе ан шүре чердесе пидірсе тытады бына, аялда пирен кухне бур, онда хал пәдембе дуса шидермен, адя пызык пүлеме керер. Тухтара хулинчен шаватса, пәр пүлеме ерце кече. Адя ирт-ирт. Тавырындыран бада пір реглизе шаплах сымахлама чарын мари хой. Бұқыт шидеймере, есіна. Таван ман-манны лайық валачам. Сан бірге еп бех хамыр пада кушадым пүлдесе де тұраттымға. Пүлімре шуды, ирек. Сенана шуры басырланы. Сыры шыржи халде бүлін, сымсана шабад. Кандықне ұшны бұлсанақ, ұшы сывлыш урықла бұлмаллада, халдем пачақтарны бек туйынчы тұқтара. Седелчі вғынче пір жиндырад. Тұқтара курсан бұл пүшне сілцейлчі. Ак, ендюк паллаш, хамыр жингу, хамыр жин, тере шеркей. Сымахи сене хавырт-хавырт бұляндарза. Каласатты мисана тухтар тавырына десе, шағы інде бұл туқтар. Аваны, бұдам жул сене шитне палламан жин туқтара алып ачы. Бұл шурырақ сынарлы. Хыткан, видер хымыр күшлі, малалла үпенерехтырат. Хужа чынта санбирги ошшын азынса калашрыха. унсы химана самай савынтарчы. Пире калашсаларны келешмелі келешмеллебек. Ара энде шамна каламасты би, вырна жырха хушине, хушшине, хушине. хушшине. Седел шине шығыр товарларны. Эндюкпа тухтар юнашар вырна жырыш. Килхуши бізене хиріш сыран мендерлі пуган жинеларчы. Шеркейбе тухтар пәрне пәрі курманни биші шул ытла Тұқтар Тухтар шак хушыра ненчен, тем тәлінмелі жүк, бұл шамрықшын ытыхалы хушынже бұрын загурны. Шеркей десен, пайда хулшынны. Бұл тулдырек сын битлі қамыр хура сухалы сарлага, сухалы бішне кағарешиен енчен енне турасаяны. Шырамайықне пүрнепе тұдышақ шылкаласа илет. Шиневыл килдетеррсе туны кывак кепедіхынны, пазар шылаварепе сыран атыпа. Тимрук, эскалаунта, мырде че илсе кедер, хушре ывылне шеркей. Ундан седел хушинеларны шинзем еннелле жаврынчы. Ну, каласапар тухтар, нумай жүрерін шак аслы тенчере, курасы де нумай дебірі бұл, каласапар бире, ышта мән лайхи бұр. Тухтарын пирки сымақлас шухыжы шукче. Эбир пулман жерде, курман жерде пәдембех лайық деме бұқыры. Каярах пашапақ та хойышта ішлені мінле бұрны шинчен калагала сапачы. Пәлні курни юрать бал, юрать бал, кил хуши ун ссымахепе. Маюк сымавар шеклесе кече. Энди хере шак иккенне тухтар каламасырақ білчі. Йыснышы шақсембе пірле пұрына декен, шақ хер бәсене шығырты бар қадірдезе парат бұлмалла. Тимрук де сине бірсаларчы. Яшка хале хантарази кыштах калаш каласа ларатыри, ыйтры маюк. Илсе килсенде юрат бұл, кана-кана сыпы бір, сыпы бір, шеркей. Маюк татах тұқса кайрем. Урыхранынде санында ташта иншеде шүрескілмес бүл тұқтар, шүрескілмес бұл, керек үштағайсанда да тывандялақ чүндұрдат бүл, үйтірі шеркей. Тұн зықлаза шитрім чынақ, халі ақ ялда бұрын сабыға стерім. Тыван ял, тыван ева, бұл керек мінле сибіреде ошыдат, сымақ байнекече ендюкта. Бұл шаплайынде, Тимру каласа кытартыр хамана, чӹмбірде эсына ношаран қыдарны екен. тавда буш сана тухтар, шавыншын, манас марчы, тавда буш. Ун пекех тавдумазан да юрачке, пиреншинна этем тивешне мазан юрамасть. Тухтар, тере кил хуши, эс бұданса именсе андырха, келдібек пул, ялда пұрынсақ пурынмашутладын болсан, сана калам, пюрдем ирек, Тыват ензем кына тыват шардене бек. Пәр пүлімне елдақ хуятна ешін. Ес хамастываса йывыра илегеншін марчы, хо тухса ғайсан шуртна хампадыма кучарсаллартрым. ғыштан хыштан йывыра илсебідерін, Шуртне она хамырах вайжидеріне таран кубалы бірға, сывлы шавыршы тұқтар. Ара жав, хампадымрах, күдес парып дерім, парып дерім. Пурын малли кедес пӹчченшынна нумай мар йысна, ошо гына булдар. Ак хале бир калама кирле па пит килештерсе пурынат пір, эсе пиринеше явыш айсанчы. Тем калашын пуласес мана йысна. Кил хуши хой умменчи черкене баскамазыр эрех ячы. Ярслав паденче манын кирпич хучалыхе бур, аса илдереме пинсана. Ме черкеты сапарха, чілхеші бар шаврын малла бұлдыр. Эрексенчі бұл тұқтары, қыштақта болин сыпсабар, шавна каладып шав, кирбіч пур пұрдедіп, шавында есір эндюк папірлі ішлес бұлзаны, сире сывапне курса пӹдермелле мардуны пулытым, чакын біргі шуғышлаза пăхмăни дедіпшке, Эшне піледе пульдеха таржа кӹрешмелле пулат бараманын шаплайы çаплайи, таржа таржы дени хавасландараган сымах мархабалачам, ак индюк манпадымра хышанданба эшлетте хойне таршы вырынне хумачке. Ул бут тешін бүлде мана, хужана кушран чыр пыхре индюк. Акенде аптразарақтычы шеркей. Пурсымырда ул бута тухсан, хамыра лажа күлзе парагане бүлмі шапламари кулкаламбек туры шеркей бек аласан әнде юсна бұл ағымынле болса дұғад. Эндюк теде күнда пайтақранба әшлеттеден, бұл ондарса да яжы бүлден, хайвалли шағын шағынбегек чыл жұртлартма хыват хидер жы бүл. Шабақта әбір әндюк тедебе лажа зен бұлат бір, ларза бұрағаны. Шала кірер марха, тухтар, ай шала кірер мар, әнде хұжабекі бұлмасан епле бұл, хұшу піледіп, пір сурбана иге хырарым сырынмас тешінезі. Алдынчы черкине тудан сабықмазырақ сіделшіне лардыры тұқтар. Шухарах юсет бір жав көчухне, шухарах юсет бір, систерзе гына сымахесіне тұссакалары шеркей. Анчах тухтарына шиінчех тап Ирден кундра пире ясна, шухай үсрештеме пулатши, дері бұл. Шуха авдан шымардаран тухиченех аватма біренет. Эбир ун ешізем мар, шавна езі пидяван біледен. Э, шидешке ун бірге бұрынсыр хускатна сымахне, каярах юлса да бұлін татма бұқры шеркей. Ондан шеркине хистезе шын бүлчі. Сыпса парха каштах. Маюк пызык чараба яшка андарса кечен чарине седел варрине лартре. Хойде седел херрине вырнашре. Шеркей кашнин умне каша хурзадухре, хойвалли чи дарын кашык тытре. Сыпкаларха бери шүрбе, тері был. Еккемере яны жух кала жабырда бұрныштавасы шымылыш маршке ұқша укшада шутландыр дедбір, ақшак шурдаларса елда қышқылдым, Чин пілмес мен жүхлі вайхумалла бұлныне, пүліх пілетте каламаст. Пирен жинна дедене, тухтар енжен енне пыққалар де ендюгатин кержі. Пирен еші бірге сымақна терес калатын хайыз. Пиреншін атя не ылдында кемел пыдарсақ варман, әбір бәсен үкшіне тубайман. Пиреншінна десен, бек чаплы шүртлартмашқын телекрешеш әметленме Шеркейін алдыншы кашыке седелішіне шын ғырт тұқса Сын Сынбичі шуралны жемін шурала бұшлары, бұл тұқтар жіне аспек бұқры. Тем калас шынес тұқтар чәтренсе тұқры ұнсасы. Шын хыжепе тына шын дедіп сана, шавғына. мұл пұштарма хытланса, ингене үртірін, селиме күншілне бұғыт сыртатырын, кешін да бұлін, ебундан хаваласа ядын. Халяк она асада илмесін бұл. Туп намылу савындарчы сана. Юпне курып терін бұл. Шавна була черюне шынтырын есна. Кашықми ингеге кеден. Күн динче хыравжа духадын. Есна жым есна. Хал-хал мышкаласпек илденче тухтар. Она шаплачынни. Анчах ес луш хырадын. Элендей хыда сан пір пусне Вăл бұл хавнах юп курма ячы манран. Сетел хушинчи шинсем пурде кел хушине тинкерсе бұқрыш. Пәр шеркей кейгіна нигам шине де бұқмаре. Унын шымла маскеске бүрнесем, сив чирбе, аптрана чухнехибек, чатребе үкреш, куше ништа пықса чарына пәлмесір бұлядь, Седел хушинче лараган сенчен чималдан шақсымаға илтнепе тәлінне тимрук шықленші ундан ыттиземде урашине дачеш. Вәрі шірбене канса сыбасы пулмаре, шеркейде теге ларза ларса тұраймаре, пуганын, түрін келесе келесе йывырын шықленші, хайсисмезірек алызем чымырдан жеш, тем жін тәліне тұтсабықры ундан тұқтара тұрынчы. Тухса кай тел хуш шинчен, илдетне тухса кай тел хуш шинчен, шал бидер хессе хесене. Тавдабуш ыры кымылпа шапла чиспа осатнышын. Тухса кай тене сана. Тухтар кдесри шинсене пуштайры Баскамазар баскамазыр тухса туй. Пик мырсасен тайылны пюртне тек мышыр теревде шарса тұраймаре. Кунсем кергенне кайсан, бұл лаштырақ едін анчы. Ингек летелейне кура, юратха, шабахатра пәтем пақчинче пахчинче пурлы шуклы тыррине саваратчыш. Катаратем шадырдатны век тем шемірілчі, унтан пүртлартны бұрында хурадусан мұғырланса шекленче. Эшлесе тара үкне келгүші шүржі еннелі кітмен жүрден денебек шаврын запықры, шав сехри қыпса Ара Арачи мірға мірзем. Тәдім мари жабында шынуат пірмария бір чынақ. Хубынатте ұжылат, хубынатте ұжылат пік мырзан бидірек қытарца қайман күші. Пәгінерек тұраған арымеде шинжешке алдыне шамги айын сарзадыца, шүрт еннелетін керет. Ишта хереземде шулгізене бірақса шамындала бұқашы. Шук, пушармар, бұд де күрінмаст. Палтлатса шык ленне тусан жеш, шырелле баскамаз ранат, лыпкын Пик Пикмырза тыррине савырма чарынжы, Ивыш крешіне пыштарман улым жіне Урисене аран ылмаштарса пожырханны халпа щурча патнелле çултытрĕ. Ун хышшн те эшесене пырахса хыпса пычĕç. Хересем чи малтан чупса Весем Вĕсем тăваттăн тан хушлада хушлада хушлата йывырын ахлатма Атте, пирен пюрт ишлсе ах, атте! Ишелзе пюрт умне пик мырза баска мазыр пырсадычче, Арымеде, хажылдатса шиттірі. Ялт аптыраса үйкне мырза ергеллен курмас пулинде шүр тавра пахкаласа жүреме тыдынчы. Хыжан көп Пик мырза пикмырза шүттенче куричен тахшан малданға, аллы жылда иртне бұлундан ба, тен ытларақта бұл. Шәне бүртларда шуғыш, хайбужы шине үгесе, пик мырза чыға, Шабақ та выл каплах пулсат расса кетменче. Паян кун чиперек ертіріға, тен ыранда ирде, кайран унда, пюлех білет, майларах кун земшидей меши дече. Бадылас бұқыт шивхарат бұлінде, ешлі шәне бүрт ларца кеме әмітленетші бұл. Мәскен чуна шавшанчық ебатныда. Кивелзе житне пүрчі, кәтсе илме памари екен шаумайлы күнсене. Ағы қал пәдімбе ишілсе анчы. Шер кисрензе ватры дейін ун пюртне. Саки, тенгелі, кравачы, лапчынза седеле сәделі теплерен чиберек юлныға. Пик марзауна бишім шулхинех баржа бұшлана сумен тунычы. Тада мен юлны гунда. Тюжеге мендері урайне үкне. Тусанран жуза тасатмалла. Ағы онын сарықны кейбе шиппизем халі видер баларашы, сарзабықсан сұхман видер чымбір көрінат. Сұхманне она алық патне жақнычы, хал бал алық айне булны. Пик мырза малдан алықне етсашыклері, сұхманне сұхланза турца илчі, шамындақ она хойшине урдыры. бе бірлес шелігі де пик мырза она да тусанран силлезе тұхын пүртлардас әмәче пұртчы шавдауының, ик више шулхуши эшлегелесе, вырмандан комбада ширла татса келсе, бәсене пазарда суткаласа, укшапекки де пухкаламатыдынычы. Юшле хрен више лав маққыларса сұтнычы. Тюлес куланайне де юрларичен кеттерме пульмеші десе, элю каба хойбе калашнычыға, леш кетме пулі десе шандарзақ каламар де пик мырза шапақ тахтама пулат тесе шухышланычы хойышынче. Укшине вара вырман тешетникне хойне жеш алвешін тыттарып та, она сымақпа да кымылба юраза евіш кыларып, шапламайба ұлшич аржында лардайып лардайыпши тетчі был. Пик мырза пузы балашки патне бұрсаларчы. Балашкана апат патпішерме кыларны улмадулдарны. Килхуши балашка хергине теренчі. Шухы пәркетмен жерден қындарны шиппек ризір ризер бұшлары. Ураши де, күмми де шавындах, тілін баллын қарғалан тазалад, бұранад, топылад, тадақ тасылад, анжақ бұшы де, веші де жүк. Шеркейін хуйхи жугав, игі хутлы чул шуртлар треде, рехетленсе гына бұрынат, мүлі кутын керетейін шау тубада, халяк чендерле крыльца жіне тұқса пик мұрса еннелі бұғад. Сарлага сухалне канышлын шалгаласа кулать хадада. Шал керен. Хойбатне бұрса бұрынма кедес ыйдаса кедет пуль, Пюрденче пүлім ғышын пүлім туса бідерне елес-емелес. Ешлі шабында чарлехне шавында хупса усрас болсан да бұрын шитмелле. Шеркей хой уйрым пүлім рейкен, худенче, Урамалла тухаган шавра жүлечіне тимір решеткебе тыттарны Тимруге юнашар пүлімре. Паваран келнеземде шабында. Үті пүлімізен алығысене тимір шыраба пидере-пидере Хой Хойбатне шеркей никамада кіртместет. Ак шеркей сана. Шин не она шағын ғышын, шин марбыл, укша тулдармышы. Халяк кюршин хуйхине курса чәрі жүмне шүғывать, Саванны Савынныбе кулать был. Кулдарах, пик мырза пыраса кедет бұл. Пик мырза пұрбірех унбатне пырза еланас шук, пұшшабас шугына. Пик мырза ларны жерден точы. Пажыр уртна сахманне тыхын заячы, пилікне паявба турца жихре, Балашкари улмана, чиш ултрисене суйласа, хевне чиксе дулдарчы, килгиші енне шаврынсатычы. Эсір халліхе шәрпүрде пурынма көшір, мән кирлине шабында кушарр, Утя марине, эсір иксір дедемшіне кайыр, шумыр пуласпек, ав пәлет капланат, шапны ыраша, улымпада да болин битмел кересші, Эс, мән шаплақ тумланса ядын, ытры мұшыры. Тумландым хашав карчык, ак пилеге де шихрым, пик мырза унпа масыр, аслы кайне кечче, яка авырлы пурттине илсе шуре мехышне хестерчче, ишелне шурже херрепе катмакланса урамалла тухре табалла шулдытре. Ышта каян, пашырханса кышкырчы мышаре. Паталуя, херле вырмана, илтенче упышкин Хăй вăл каялла шаврынса пăхмаре, пуне чикнепех малалла утре. Атте! кышкарчыш ерзе яраса шитне хересем. Каш сулхыне шыбхарать. Хутлам-хутлам пәлетпе шыршынна тюбе пашырханна шумырбасы влать. Катара хапхи чариклесе хубынать. Пик мырзана хойен йышлы шемьи мән кушран чен пақса осадать. Бұл аслы урам баррине шитсе сылдымалла барынчы, елдах курынми бүлчем. Элендейбе тухтар хыма бұрымкаба ұрамба урамба Пик мырза теренчен ирдес чух пырдак шарын жеш. Мәскен хушана ингек пусныне азыр хареш. Кулянаган килежа ебатмалли сымақ суйлареш. Ишілзі анжы икен. Әмірі иртре булать. Хойышта. Хал жеш тухса гайры, кажа хилеш, каймала марчаде, калаза каласа үгіде она, тумланжы, тухса кайры, пыдалуя херлі бармана тере, урых ззымах зымақта каламаре, тем тума кайры унда. Туй курма кайман был, шурапашым, пурдыба деден, пажырханса үгер, аплара хиккен, шухыша кайсатычы элендей. Урам баррине шарны лажи канышсыр кукалет, хюрипе сулкалашать, тухтар сымаха худшынчы. Хода, аля эбірде каяр, вайшитне таран пулышаймы жаймы Терес каладын тухтар, бір немене, хамыр гынамар, халық пақыпса. Хамыр дене халыға гына чыне бір, бұр бір, самайын бұштарыны бір. Юре, хамақчынсе дұғадып құда, тухтар хыма диене лавне кучларе, итле хыда. Манын хабартман жүрдім, ишлсе анас чухха, элле шаклава да кундах пушатса Шавытлашана, Элендей хуши карчыкне пыхса илжі. Шура пашым, ашта пушадар. Ах, Элендей, эсір хаварвалли тиене хамана кунда бұшадасшыны, шын ингегішін, шын айыплы мархайынде хой келдерчі. Иккіде каламас бір. Ара энде пұшадат бір дедірде, уншын мінде тюлемеллине де пілместепшке, уншын тюлене шурапа. Тухтар лашана шавырса лавне пахчаран кіртірем. Элендей лав паявесене салтыры, вәр және хамасене тухтарба тирбейлін тірбейлін пушатма тетенчеш. Әзір шығыр мұрызем, аллыр тадыласран құрадырым? Каласа хучы элендей. Тілінсе бұқсатыраган херзем, бұданса әлчеш, аржинсене пулышма тетенчеш. Кашкине шумыр жұса ертірі. Шыр сәм теттім бүлчі. ялғалық не, немене чынсе тұқры, мүлендей, имедь, шингель, савандей, еш самай бұштарынчы. Шин те тепринчі рине ұратарад. Евір чухне пулышны әмірне манышмаст. Шамна жутайлзе, чәнне шинзем әбір пыраймас пыржав темешші. Бізем варринче, лажа күлзе, лажа пурдада пачка илзе пірле, пұштарынчыште ушканебех падалуй варманне жулды Кустырмаран пыльчык ябанать, щул тегес мар, шадык пудага шыв тула-тула кушландарны. Лавзем пурберех варманалла Лубашкаран тухны сары кашкар шавлы шулдан аяки нелле пырынса чупре. Она сисне лажасем хартласа енченге не бахаларыш, шулба васказарах утрыш. Аптрамас чаваш, парин ингегі теприне де варне видеть. Чынна пудышмалла, неме тумалла. Шивырас ыйхи бұғы да да, та, шүтле күнебек каныш кюнебек туйынать. Чываш юмахласа ебанать. Ирекмінле бұлсан да хуйхине кыдарда шынмар. Шав аптраманлығақ тыван халыға мен әмірден хыват керсе дұны бұл. Ондық нанужи она урықран ходараймас енде, тада пысык ингек буласы де ытла пашырхандармасть мен пешекрень ун урине эне бұсны кенде, бұл шабақта сывы юлайры болсан, паттыр жаббыл, пишехне, әмірзен бұжағынже шыранса туптанны. Чул хушшине паргаты мар ярса үсіне юман пек был, кирлі чухне урна табала хиріш тамашкында байхал шидерет. Немене каяган шинсем шул херребе удаще, Бір жыран имжерленсе табрынна, шалпак япун семпе шабышны шинчен кала-кала Пирен Пирин шарзембесене шендернех пулетчеш, енчен ах хойсен ішне терес тузабыны бұлзан, дед был. Шартан имече иртне эрнере пулны туй мыскарине кала-кала култарать. Шул кескелни сисенмест. Шутылны шеребесем вармана да шитсе Пыдалуй. Херле варман, Петр патша вғытінче шагында мұн асаттезем лашманда жүрені екен. Ташта те кірсе патшавалли карапсем тума алвешін юман керешсем касса турттарны. Вăрман паян те чака білмес. Кунда хальде булин иртсе тухма жүк чатлық. Көгір мағыр басқа мазыршыват неме Шалда пер чун курынмасть. Керехиреш бешен кайыкса сиде шынзем чарын садырса итлеші, қатара бұрды чанқлатны бек сазы илгенсе гаять. Эй! шынгіл, шингіл, пире палламазыр был, ішне пырахма бұлдарад. Бұрды сазы чында илденме бүлчешке, хош еннерек илденчіші шавсазы, тен шыбақ ұнда пик мұрсатшы пуле. Сэмбір манын күші жүк, сазы илденне еннерлі күна шултытма бұлад. тата малалла ирдет, ундан кышт чарын сас сасчу шаплах илденмест. Шалара кемелі марчыжи, ирце бұхаре пин тада пырдак. Нүрле шулчине бәде тураттығынны. Кустырма айне пулзан бізем шадырдатса банашы. Шурда бек еріз шүлі яқтызем кужа илердеші. Пик мырза херлі бірмандадық, шагында пулма кирле чешке. Шул херлінже ем ешіл тімзем. Пасарса шитне йыт шемірчі кын курнать. Унайынче тем хулынышта сарлага шурлық кымпи. Тебір жүхне комбататма да пулачы буль, Халь унбек шуғышмар. Вырманда сасардык пір мәлге көрінса кайры. Пик мырза, есішке? Эбі, дед вырман жинны. Выл шамкене шылгалать, палланы шинсене курсан баскамасыр татамаларақ жевхарать. Ытлада ирдухнышке ышталлавас хатыр капла. Немене? Тавырса калары элендей. Тада тагама херюгилчі бұлінех. Сана бұлыша серімір. ба хапса келдімір. Ерсегай варманна. Варманым. Аптрасарақтажы пик мырза. Шук шауман варман. Пулны бұлсан, пажырханман да бұлытым. Хамділлен тұрышмасты бешапла, сакунсыр. Сакунлы, пәдімбе сакунлы, Кунда пәдембе хамыр барман, санында бірінде, кирегіш болсан да, касса турттары бір, татса қалары тухтар. Сутма касмас бір жабінде, шинна шүрт бұлдыр дедбір. Ишта ішледін, ара күрға шанмаста да, сана пулышма келдім бір десе, чындаса қалат бірінде. Мәскін пик шақсы шақсымақсыне илсен, мақырса ерсе яманны Мантуйра туйра ташлама тухаспек пускалать вăл урисемпе. Хуллынламас алды маринче юнтапни палыр сатыра тейін, питчі марды сыр турткаланать. Ерсе гай бире, хақлы бұғыда урашинче тұрса иртерер мар, тере имет. Мін сире ерсе гаяси, ақшағында аппаланса бұғаттым. Пик мұрза малда, лавзем евіш хушшибе шулсыр мәнсір шалалла кірсе гаяшы. Ака пик мырза эшлене вырын. Бұл пурда бешін каскаласақ, иге йывыш түндерме әлгерне. Ай, асапланны да бұржа. Варман хыяхи хушинче шинзем лажисене таварашы, илсегилне эшмеш месене пір вырына тірбейлесе хурашы. Эше тыдына сумен пірле пухынсаларашы, сыбына тебізен юмақсымақ. Кашниен хойен шуғыш эмече, эше хеле. Кунесем хал ытла йывырланчыш. Темле тұрышсан да, шиттине шидерме жүк. Питех мен вара бире, дед имет, бире пәчік шықына телей кирлі жавда. Телейдені шул жінче выртмаст, кіске ты тарашын мар. Тулда ажырақ болны де шидетше бире, дед шингел, а тұм тумдирзем піде мар. Чында, ун шиінчі зұхмане еді бәрнебе шурлас бекшуге. Әнде сибби ұшыне суйламы бір, шимелік шығыр болсан да, кетне теле емір шитри кен тене пулықтамыр. Юре нышықлатма, тезе хучы имет. Мые болсан, сүсмене тубынешке. Шавна каламастыби сывлышне хаш шавыржы пик мырза. Агым манында бұрнышым шалт каялла каябышлары. Эбір малала турдынар, Турдынар пір жавда нұшамыр құдармаст. Ак пашыргына шуғышларымға. Энем ман бейші шудынде бағыр хышын бағырдыват, сурықсем тағадывашы, чыққымсем ялан авдан бұсағыларашы, арым бара хиража хышын хиража шуратса тулдаржы. Пик мырзан сымахи шүтленебек үлдінші, пірене чегеш чекеш ларса дұхнышынзем пик мырзан вăхăсыр пірргеленне пиденче те кулыштымаре каргаланчы. Ундан был тавранан лабықса те кулышне йымдарса сыма хушрре. Каплах варман касни ирдихнебек бұлса дуға тем темле пышлаза яры бірінде. Мәнде ирдихни вăл тере туқтар, Ак, кашаран мар Васильевка ятлы ялбур. Шавын халыхе Беляев улбут вырманне пір евіш хварме кассадухны. Хыжан, иртне уйықрара, шиннізене шын нізене. Ялғалық не термене хупса пілерейместененде. Терме тесен тата, шинларман вырын марха, балда Беляевне де тустарны демеші, эбі шыбақ шавында чуын жүхне, тере тұқтар. Пызык имени инжен, не Тыррине лаве-лаве бет есе тухрыште халы хушин чавалешреш. Вылихне хвар хаварми хабаласа кайрыш. Астывадыпха пәричапла улпут шурденчен алык пызыгыш кушкески шеклесе тухнада да хүмешімне таяндарса хуны булны. Ул бучы хайшук, чәнбіре туксатарны таржизем прақсакайны, кардишинчи бидинчи ул бұдан пылан бек пызык херле вагаре Хаваласа каясшын кылараш деона, ун тілне шыбақ кушкеске булать. Пығать, хойне хиреш тебір шиллес вагар тұра барать. Ул бұт вагыре чакса чакса пычыде, бара вая шитне таран талбынса сігішме сіксе шитрі. Кушкеске е сәлі пәрчібек ванза шабынны вагыре хойтискеррен мігірзе кайса юкре. Ай тупата, шабы кирнеде Хайхи Беляев патне хаймарыжи, шеркей иртне кунсенче. Ун патне мар, шеміржел улбучы патне кайна дере олаба велюже, сымақ хушле шингел. Велюш унбек сымаға пілмезір каламасть, шеміржел улбучын шеребе вырманне илешинде шеркей, а түлкіш калашса тадылайман дед. Сутма седим бара. Сутманны беде мар дед. Мишерзем унда хиришсе кайны дед шүргүнне хамыр хушыра пәдемшіре валеше біртесе сымақлашы дейді. Вот, тәрісті башы бізем. Апладық шеркейін унда әші тұқса бітмен екен ха. Бижім күнтада кондырлашы деспе пушар күрдімірі, хевеляныш енче, каш пұл иченек шунзадычы. Сардунка күпсі шунны екен, халық тертне дейд. Аплашын зем унда да лыпкымар. ұштан лыпкы бұлдыр халық. халыхи. Есына хивел чамы шыгілжеме гына білетеден бұл. Шук табаным, бұл революция табад. Революции? Пәдем рашей шықленчі жав. Эбір кына күнда мұштақ бұрынат бар екен, шыдық ребек. Ну юре, әшеті дынар. Тереде имет, хайчи малдан ура жинедічі. Унғышын ықтыземде шықленчіш. Итлерға, тере имет каллех. Пирен лешкіде срешула хуралбекке тұратмалла бұлад, лесник тавраш күрінсан хамыра систерзі ғума әлгірдер. Қындырлачен хамдырам, хой иреге бекедішре шингіл. Ушкан вижі гунда вижі каш ішлері. Халыға қансырдеген пулмары, комба тадағансем келгелесе жүреріш. Турат бұтты тиегенсем бұлжыш, бізем де шақсен ешиех, чіррегіме салда пик мырза валли хадырлене піренесене шырварринче туртарчыш. Тешетниксем мінсем күштіліне анбул чырдезе, лавжызем, хойсем шүреме хынықны шулбамар, тавра шулба шаврынса, икивиші шухрым ытла ирце, шыбзыр башмык ширма урлыгашса жүререш. Шак пызы кеше шавшавзыр, онышлы петерде мірдезе шутланы чыбізем, анчах шып шавын чухне, Вармандан юлашки острым хутланы вғытыра, таштан онсыртыран темелле, варман тешетнигесене ши тұраган шишмак Вашилее курінчі кайры. Варман хіррепе ирсебіні чух шишмак Вашилее шав ушкында шыртан иметне палла сейлчі. Хойех сымақта хускатса ячы, йывішне ыштан турттарадыр мәншін туртарадыр турттарадыр демедідінші. Имечі хойде она паллать, Тахшан вăлăна ага туйинче курнă пулмалла та Василей çавăнчухнех ункăмăлне каймарĕ. бешкін куштанда бешкенбек, пек туйинче вăлăна. Василей хăш чухне ытла чăмсăр, хăш чухне ытла шапăлти çын. Куçуменче вăл йетер кушак пек йăпăлтатать, хута кӹрессен юрама пăхать. Хăйуменчен кăшт пырăнса кăна кай, ундан кутын çын тӹнчереде урх çук темелле шишмак башилее влашрешін сене кашнине тенебеке бидір білет. Бізем хыжан ыштамен тунине, ышта жүренине, кампа-кампа курнышнине, кампа хонара пулнине, хонара мен ішсе жинине, хой шавында пулман пулсан да, ұста юмышран теплерек қаласа барад. Вашилей мондыркада сарлага битле, хырымламаскер, пилікне тем сарлагыш сыран пиши Хурасыран картусне хеллен шевен пушинчен парахмасть. Шивырна чухне те она хымазырах шивырат лайық паллаган шынсем. Тикет пек хурас шартламас шишне пәрчен-пәрчен суйлама булать, шулдыра да хыды. Шавшын ба кужа кушын тәлпүлчі де шартан имече. Шуртларда стедін апла, ұйтры башилей иметрен тындын урисене саргаларах пуса шуртларда седеп, нимде марбе имет. хуче иметь. Пюрдю кивехте марчебе хазанын, киве де тада шенерехине ларда серем. Кивбине вара, сана судадып, укшу булсан. Укши бирен ку кивинче ха. Шапла бүлдерім шау, апла эсман киве пюрде туянашын марим, егілдесе күлчі иметь. Шук-шук иметь, хват шидерсе булмасть. Эс пуйсах қайрын бұлжав. Санбек выша маренде, міндезенде, юрать хавыл. Ошынче тембек бәжіхрі бұлзан да, Вашилей хойшилине паттыра шын бұлмары. Мен каламат едіпшке, сымақ метр тұрышры бұл каллех, пызық нужайынде көжіхне шүртлардасы. Кама мінле сана калам. Варманне туянмашкында ылдыне пайда хирлешав, тулдие кассезір сезір шулықмашу кучухне. Кучухне, кучухне, тере иметь каласы махне шираза. Шаббағытра хойсен умінче тракан турлаша хюрине Ла Лашам манын куратна, легірдетре был, чакыр күшне хескелезе, хой ылдын. Ярза бұсмасырен сап сары ылтын тыгать, егер ывы шупа сахтар юмахрибек, туянатна Шақлашана халех сана сутсағы варас дедіп. Ес бех ами. Шымламас аллысене шылгалары вашилей. Хойшаплах Дубай мазыр аптрасадычы. Шакна азырханы имет, она кыжык турца патнерехчынзе илчі де, борттан каласымахе пурбек систерчі. Леші хорах енчі не тұратыры. Сана шагындах чеке парзақы парзахы варсанынде, чымырым пызықырақ, шыппын бұшылдатыр имет. Башилей енчен енне пыққалазелчі, чанда тем курсатыра сибулі тада. Мәншін апла, мәншін апла каладын, десе үйтірі бұл. Курыр ғайы сирына, мәншінне пәлмене Пәледіп шке сана ебі, пейт лайық пәледіп. Эзак, халех, керт еттібек. Ап ешчік патне чупса айында, елт элеклесе барын. Шапла-шапла дейін, имет вырманға сатур тарат кайзатыт малла дейін, шавна шуғышладып та элле санахалех оса кірсе хабарами дедіп. Шуғық имет үнбек-үнбек ан шуғышла тархашын хавар шудырба чиберех кайыр. Темін шав, шаплақ шанмазыр каласа құчы имет. Анчах сымағыма азында тытны болдыр. Пыршуна кумаса ангет. Эй, малдисем, мен бақсадырадыр, шулыр тақыр болдыр. Лажизем майепен хускалса кайрыш. Иметрен урых пәриде башилейбек алашмары. Вырман херринче пәршишмак башилей гына ял бешне ларсақы барны пәтчен хура юбабек толық юлса, ирце ғайны лавзем жіне чен бұқсадычы, ундан алла кірзе кайры. Йывыр тиені лавзем кашкүлем утламыша бұрза кежеш. Турттар келіне йывыша пик мырзасен пахчине керсе лубашкана бұжатырыш. Пик мұрса ареме неме халықне абатландарма яшқада шақны екен. Шамыркланы бек чупқаласа гына жүрет әшрен таврны шынсене пурнеде тавдуса алыды цатухре, чи кайран убышки патне быче. Яшка пишне де хаманын шымардашы шыдарса ярас пуль туды кетер, тере был шықленне кымылне Яр, тутлырақ бұлдар келішілі пик мырза. Арыны кардешінші лаша кірсе Кыштах тұрзан бұл, аллыне тытны шымардыбе лубашка хіргіне бәделенсе тұқсадычы. Пик мырза де, пик мырза, илденші унын сасы, шымардана пәдімбек яразы, шүррине гынайы. Яр, пәдімбек яр, андив, ялғалығы тәлінсе дадыр. Хаваслын, лекірдетірі, көміле тұлны пик мырза. Ухмаха ури канышпамасть. Тебір күн ирхине утламыша бір хурат рандас келсе чарынчы. Булысран тереш ұна пілеген жінсем. Тимір кавак ут тюрек елюкасен умнешіцедічі. Тарандас шинчен ялдыр ялтыр тюмелле хуратум тумдирдығынны шинсем иккендан сіксе анчыш. Пәрі хешшакны, тепри хешсір. Ларгычы шинче хамыр паллама әлгерні хайхи шишмак вашилее. Бұлларны çртен ансанах элюкка патне ккерсе кайрре. Староста киленчехчче, страшникпе вăрман келіне килнне тесен, шиес çиес абатне татса урамалла ебірт тұқсадычы. пуçтăхсене сывлық сунса саламлары узынса анны шүшне шылғаласа яғатры. Керсе тухăр тархашшын, йăлăннă бек қалаза құчы бұл, қой умне чарынны килне ятпа чейларды бір, шымардабы жәрі бір, тері элюкка числы хонасыне тарават ешінма пілегенскер. Чейне она варарақта әшме әлгірі бір, тері страшник, хеш тыткачине тусанран тазат каламбек шылгаласа. Хальбирен мін чыхашав? чығашав, Бұл хойсембе килне кілне мұндаркашын еннелі шаврын запықры. Шыртан, башы, пылғаради, кыркабек, Қырықлатса илчі башилей. Вот-вот, шыртан деден шав. Шав шыртан патне ерце кайха бере старысты. Шыртан патне мар, шыртан имече патне бұл. Шав гына бұр пирен ялда. Эс, міскер. Так точно, ваша палхарати шыртан имечі. Арбаштарма юрамасть унбек, кымылсыр пыққалары, страшни хура вырымбайықне ягат калаза». Шурчы унын хіреслі урамын кугар бәшінжеға, ваша пылхара тере элюка, ширмаран иккемеш бүрт, уменче шене пураларад. Пірлех аятпыр, староста, пірлех аятпыр, пірлех. Пожырханарах каларе элюка, түлкі ваша пылхаради, эсте ваша пылхаради, вырман тешетникне хизеп пайызры хаварашын булмары староста, эбі начасра жазра, пәлдерзе тухамха, хамыр шаврынса киличен авдан бұсса менде бұлін қадырдемі әлгірчір. Пашалсты, бидябан, елюка каялла қавырт хавырт кірсе кайры. Страшникен шуран удасы келчі. Вашилея был тұрандаса кардишне кірце хварма құшры, шишмак Вашилея хойне хушны эше тахшан хонықны бек, яралан галаса хапха үшрі, лашине кірце таваржы, ундан тухре. Урамра ая аяккисенче ача бача курынгалать. Весем хюме хюттепе шакла пышысене кылт кыларса хешлешін деннелі хыра-хыра бахашы, пықса илсенех шүрт хышнелле пытанашы, ундан ытызем пыха быха илеші. Старысты пюртрен тухсан, весем тываттышы де аслы урампа саргаланса анчыш, хереслі урама тухреш, кугыралла барынчыш, Шене пура лартны шуртпатне жев харжеш. Ха, епле вара, тілінне бек пăхса страшник пура енне. Энер кына варман вырласа килнне, кунда агы, шене пура, пураса лартма илгірнеи? Кәрсен пілет барак, башы пылхаради, лыпландарчы Василий. Энер турттарса килнне піренесене ыçтарах бұжатныне курасшын болса, вашилей енчен енне баққалары. Ну тавыратте бұл хыйенчен кулакан шырттана, чытса гына Анча халлеге киви хапха умменнче тахшан каса хадырдене кашталықран урых нимменнде курын мариха. Пыдараймас шыртан, пурбір пыдараймаст, мменнде де бұлсан тубына тех. Килне шынзем, кешін алықран шак каса дусады марыш, урибет алака кисретсе учса Имет шабы пылдырда ала арманепе пар хăйпатне шӹкӹнсекене шынсене курсан пуйшынны эшне пырахрыте ларнă çртен шӹкленчче мыйыхне шылгаласа илне хыщн сывлăх сунчче. Азры хаттар масыр килсе ккенешшн йывыра илмере вăл Полдырда çак числы çынсем килесе кетнепек тап таса. Урайне хăйыр шывыпе чуса арыш пиреше тирбейлі бұштарны, көшәпәр ытлашы ябала да курынмасть имет хонасыне шүхе паласарны вырымсак шине лармасынче, дешсем урашин чехтачыш. Шишмак Вашилее имеде кушран мар, вал алы херринче пүшне сэнкне. страшник бара, шак тавра паттырне хапсынны бек, пүшне сулгала-сулгала пыхры, хой ошынче вăл, кушин чăнта паттыр иккен, тере Пардақтырзан, Пырдактырсан, пидех тәлінмі теленми хой хăйвылаш иккенне туйса, имеде күшран бидерзе бұқыры. Эс энер болдынчак жак ыйтры вăл, Тулли пичі мардие хорах енчен турдынны бек бүлчі. шуна тизем сарылчыш. Мана калатын пуль башы пылхаради. Маларах ирцедычы имет. Сана каладып. Ышта малла халь бірін жыннын. Пахчара улмағыларды мыр. Шөррлме кышал пить онса бүлчі. Тага бек шултыра қой. Пидябан, кербекленсе кына бишет. Вижі күн таттысы қыларды мұрға, шабақта қыларса пітереймерімір, шемем ақхалде пақшара ішлет. Энер шта де дедіп сана, сасы хыдырақ үлденші страшнеген, Влащынны хойне чын хушабек тыткалама тұрышры. Энерде күнебе пақшара паландым шавы, күнебе ішлерім, улма еда-еда хул жүрім юлмаре, Кашхине хамырпада леш шартибан кукки табак туртма кейселарнычы. Варманда болны езі, татса хучы страшник. Терес варманда болны, тунма пахадын. И, ваша бұлғаради, пардақта болин маншын тулыға керір ғатархашын. Варманда болны булсан, бұлдымақ десе қалытымда, ес хавақ ослышын. Лашасыр мәнтвайны болытты мұнда. Лажу жүге барасанын, чәрднине де бұлінді саусыраттым. Шитмен бұрнышмари, шуран десен, кайсанда кайманбек, ұслы бұшташын шамна терезек чухлад, пулман мареп бірманенче. Эшшине тухичен шапла, теплерен, юхмана кайма, түрегілчеде варман урлы шуранах кажаттым чешав. Унчухнехине каласа кыдартма булать, ахаль хамыр хирден ытла, ура ярса бусны булин, Эсывашы пылхаради ослы жин. Сан жинчен пәтем тавришпе ырыят жүрет. Ман сымақ терес иккенне хывақ тавжырса илме бұлтаратын. Даш асыр деден, евашлана бұшлары страшник. Страшник тутыне хавасын чымламбек туре. Бұл пірре варман тешетнегі ішіне пықса илчі, тепре етін керші. Ай, иметь, сымаха худшынчы вашилейде, Энер сана хам гушпа хам ба ұшқынба барман тиесі таврнаттынчы. Чарынса пірле калашса да тұтымырха халяв сымақна тебірмайды шаптарадын. Хм, мен жинжен калашрымыр барасан ба. Асты бідереймес деп депте, ұлтын жинчен шүртлардасы жинжен, лажа жинженде. Эс чынақта мен кирлине елдақ манса қайрын бұл, қолғаласа илчі имет. Ваша пылғара тере тері барабыл, башили еде, илде деп хасанынне. Осылы жинау, имет страшник еннелле сілцейлжі, пұш башу Ес бұр темле сымақ берсе ярын, чілгі, пүкліне була тубада, чара білмен, чілгерен, юхадыран хыш ирттереттезе ахалден каламашы бұлжав. Кала, лашасыр, мәнюнда кертгіттібек юртса жүрес бұр, Ес пірене бірге кала жадын. Вырманне мәнбе турттарса келіне пулыттым. Хамын пуранады үрешінзен пулышны бешеш пурасалардырым. Кутыр үшін ништалла ялдан тухман жав. Сана еп телегүнде курындым бұлсан гына. Телегүнде де тями. Телегүнде де месірара. Курдым дедін, калашрым дедін, худада мен бірге калашныне де астумасын. Азынса бұртха мана, теле Камбачы барабыл, хойгынамар, нумайын тернішкеес, вашилейрен ытры страшник. палай марым шав, ешлітші бізем, шет бун білігінде бұрчы бұл. Чимірға, вашилей сымақне пүлчі барман дешетнеге, ондан иметенне бұқыры. Шене бурана ес. Экей ваша бұлхарады, малдан ақшавын бірге итмаллачы бұл сирен. Пурине она, шамкине картландаржы имет, шу күнен чех пурарым. Теге патенче вырман касса кылардымшке, ун бирги хамыр апешчик Василь Сергеевиче теттемірі хашамна вылпейт лайық білет. Укша тюпинчен үссерзе она еп пір катка пылда парзақы варсаттым. Страшник тудыне каласа илчі. Халяк тере имет малалла, пурана мықласа гынақ бартмалла чеде, пулдырымын лаши пушадаймасқа, Пужансанах шымыршыран ураймат хымит есе килмелле булат, сывлы шавырчы имет. Ай, улдалать, пужумінче улдалат, тарықса кышқырса ячы вашилей, энерт есе килдершке энде пірене. дармыш ес ваше былғаради, кулгалары имет, итле, сана калам, шүртрат пәршене пірене тупсан, халех пурана барса ярадып. Ес мана, ваше былғаради, тагамба арбаштардым булмалла, Ес утлама мар санайып халечен ништада курман. Кур хавашы пылхаради, страшник еннелі шаврынчы шишмак баштар адып течке, Микул патша умменнче тупышмахадер, вăлах тиесе килчі шантарса каладып. Ха, патшаба на мысыр. Эсі куеше мұқтавлы патшамыр ятне анхуш, тере имет, шизе яман ұнаебі. Аплақ шуғышладыр болсан, кардишым үші ұшта шыраса шираса пықыр, тепсағайне ұшса хумада хадер. Ак, сирен пылхарадиер, оспа шуғышлать. Мужик терескалать, шизеям апулдарайман валвармана. Хашырдарақты жастрашник. Келешет манаку мужик, чын каладып. Кунда тубышса тұричен, тухса шираса бұхар. Хайхискерзем пурде, болдырдан тухрыш. Вырмандан бұрласы келіне ебіша шыра-шыра елт супреш. Вісем аслы кайне кірсе бұқрыш. Кивеліне хүме шумесене тіріслеріш. Шивықры шырма шатрана шитмезір хвармарыш. Ышта да бұлін урамра купаласа хуманы теседе пықса жүреріш. Пірене епмарінде пұрбулсан куша күрінмаллах.